Bai, egun honi ere julen, eh, ongi erranduka bezala, gaurko zeberri hau kataloniari eskeniko diogu, Bartzelona hemen bai kira, Euskal Irratietako ekipa bat, eta eguardi honten hemen ene onduan ditut eh, bi kasetari, bi antropologo, bi irakasle, Lore Agirre, jakin aldizkariko zuzendaria, eta idur eskizabel, kasetaria eta unibertsiako irakaslea. E, bi eri eskatuko dizuet, egunon? Egunon. Egunon. Bi erizkatuko izuet, e, eh, gure solasaldi hau azteko e, eh, bat, titulu bat, bizkat, atzo bizitakoaz zer gorputzekin gelditu zareten. Norea? Ba, nik eola simple esateko eta modura e, Katalunia joan da, Katalunia badoa. Iturre? Ba, nik e, aukeratzekotan herritartasunak irabazi du. Hmm bi izenburu hoiekin abiatzen dugu gure solasaldi hau eta e, bo, zuek pixka bat e, zuen ikasketengatik honengatik ere e, eh, galtoko zuet e, eh, jendartearen antolaketa hori ez nola ikusi du zuen atzo eta larun batan bertatik ere nola zaretu den jendea horrelako prozesu bat antolatzeko, galdeketa bat, gainik, jakinik galdeketa hori debekatua zela, bazela represioa iniz, Hala ere, gauzak aitzinatu dira, nola ikusi duzue jendearen zaretze hori idurre adibidez? Bon, ba, egia esan, e, nik uste dute egun hauetan edo ordu hauetan, azken ordu hauetan, e, eh, men Bartzelonan bizi izan dugun gauzarik eh, interesgarrienetako bat, e, izan dela ikustea e, nolabait jendarte zibil hori nola dagoen e, antolatuta. Ez. E, atzo izan ginen e, Rabal Lauzoko Mikel Terradelas e, institutuan, hor e, bazegoen eskola bat da normalki bigarren hezkuntzakoa eta baina bazuten e, bozkaleku bat horre antolatua. Eta horko jendearekin eta izketan e, aregi ginela, e, gure kuriositateetako bat hori zen ikusita horko disiplina, horko antolaketa, Horko gauzak ainargi izatea, ba, hori nola iristen den, hainbeste jende biltzen den toki batera, ez? Eta han eh, esan zigutena izan zen, ez dela egun batetik besterako gauza, baizik eta antolaketa hori badatorrela aitzinetik e, Katalunian badagoelako e, nolabait herritarrak e, saretuta eta antolatuta egoteko tradizio handi bat ez e, eh, ziuraski edo esaten zuten ez politikoki edo ez adiera politiko normalean, baina bai elkarte kultural eta elkarte e, sozialetan. Eta haiek eh, esaten zigutena zen, Eh, ez hori ez dela bapateko gauza bat, baizik eta antolaketa kultural eta sozial horrek ekarri duela momentu politiko jakin batean, ohitura horrek, tradizio horrek, egiteko modu horrek, ba, e, proiektu politiko horren inguruan ere antolaketa erraz bat egin ahal izatea. Grafikoki adibide bat eh, jarri ziguten, ez dauka lotura zuzena, baina oso adierazgarria da, ezta. E, pasaden ostegunean, Bartzelonako katedral aurrean, milaka, mila, milaka ez barkatu, milatik gora e, musikarik eman zuten kontzertu bateratu bat. Eta antolatua izan zen bi egun soiletan. astelen iluntzean e, erabaki eta ostegunean kontzertua beraz, astearte eta asteazken makarrik izan zuten mila eta piko e, musikari elkarrekin kontzertu handi bat ematen jartzeko. Esaten zuten hori posible da, hori da nola baite adibide grafiko bat, aurreko e, antolaketa eta elkarrekin lan egiteko ohitura horrek e, baimentzen du gero alako epe labur batean hain gauza e, ongi antolatua eta ederra bapatean egiteaz da. Lore egirre, idurrek zioen eh, sozial eta kultura zaretze horrek ekarri duela gero eh, politikoki horlako iardokitze bat. Importantea da, aurretik lan hori egitea, lan hori? Ba, idudarik gabe, gainez azken finean e, kultur eta gizarte mailako antolakuntza eta sare guzti hori, bueno, badaba Kataluniako e, ba, azken urte luzetako ezaugarri bat, ez, gizartearena berarena. Eta seguraski azken zazpi urtetan olabait e, independentziaren aldeko prozes edo prozesu hau abian jarri denean, e, nolabait kualitatiboki beste, beste ezaugarri bat gehiago erantzi zaio mugimendu zibil guzti hori ez. Esan nahi dudana da, mugimendu zibil e, hori jendea, herritarrak izan direla nolabait prozesu honetako protagonistak. Eta izan direla, hain zuzen, nolabait beraien buruak, beraien taldeak, sujetu politiko bezala izendatu dituztenak edo ezagutu dituztenak, eta bai erakunde politikoak, bai e, instituzioak, bai alderdiak, alderdi gehienak bentsat, eta alderdi e, indartsuenak, e, nolabait prozesuaren e, lerrora edo kalera ekarri dituztenak, ez? Alde horretatik oso gizarte zibilari lotutako prozesu bada. Esango dugu, beti gora eraikia eta ez hainbeste goitibera. Ez nolabait behartu egin dituzte, boterean edo erakunde desberdinetan dauden horiek ekartzera ba, ba bueno, e, dinamika independentista horretan dauden e, jende eta herritar eta gizarte zibileko erakunde guzti horiek behartu dituzte ba horra etortzera ez orduan segurazki azken zazpi urtetan esaten da beti zazpi urteko epe hori aipatzen da nola baita independentismoa indartzen edo prozesu baten bide horri baten markatzen hasten direnean ba hor kualitatiboki nola baita eh, segurazki mugimendu guzti horrek eh, beste protagonismo bat eman dio bere buruari eta sentitu E, eskubidearekin eta zilegitasunarekin aldarrikapen batzuk oso zehatzak kalera ateratzeko eta esigentzia mailara eramateko ez da. Idurre horrein izut, alare beti e, erraiten da ez, e, e, mugimendu guztiek nahi dutela aktibatu gizartea, jendea, aktibazio hori ordea nola egiten da, denen ametsa hori da ez, aktibazio hori lortzea, piztea ez, jendarte hori. Bueno, nik uste eh, Kataluniako kasuan, hau da, e, tradizio horretatik e, aparte ziuraski bestelako baldintza batzuk ere gertatu direla, ez? E, azken e, zazpi urte, prozes a, ah, esaten zaion hau hasi zenetik, hau da, momentu honetako e, gailur e, independentista ekarri duena, baina agian koka daiteke baita ere, ba, duela amarrurteko epea aldian, ez? Eta hor kojuntura bat sortzen da, ez? Struktura zaparte, egiturazko e, arazoaz aparte, ba, momentuko baldintzagarri batzuk. Nik ostu, uste dut hor garrantzitsua dela batetik e, baita ere sartzea e, Espainian esateran induan, Espainiako estatuan, baina bai Europa guztian eta ba, mendebalde osoan e, bizi dako e, eh, krisi ekonomikoa, ez finantza krisiaren e, ondorioz, ez. Horre nola baita Katalunian sortu zen e, kezka e, sozial, ba, sozioekonomiko handi bat, e, jendeak olako egoeretan e, aktibatzen da, sentitzen du segurtasun falta bat, e, ongizate estatu hori nola ari zaion erortzen, horrekin ikuste dute badau, badaukala eraginik honetan guztian e, jende hasten da kuestionatzen ere e, e zera ez estatu Espainiako estatuaren kide izateak e, or, e, e, krisi horri aurre egiteko abantaila duen edo kalte duen, ondorio da da ziur eski kalte e, duela, eta gero estatutarekin lotutako prozesu guztia dago, ez? Testu inguru horretan guztian, e, nola baite ordu arte e, Katalunian elite politikoa izan denak hartzen du bide bat, egoera koyuntura lorri erantzuteko, eh, eskatzen dio eh, autonomia gehiago, autogobernu gehiago Espainiari, ez ezkoa da erantzuna, eta nik uste nasketa horrek ere, ba, aktibazio bate sortzen duela, aktibazio koyuntural bat badagoela, eta horri erantzuten badiozu, e, nolabait, e, gauzak egin direla, e, oituta geunden molde politikoetatik aparte, ba oso gauza interesgarria e, sortzen da. Beste leku batzuetan, e, M amabost edo... Indignatuen mugimendu. Bai, da, suminduen e, eh, mugimendu hori guztia izan denak, ziuraski, Katalunian, e, hartzen du baita ere, eh? E, beste tokietako forma, baina baita ere, ziuraski hartzen du e, subiranismoaren eta independentziaren aldeko forma. Orduan, ba, gauza guztietan, ez? Ez da faktore bat eh, bakarri, konplexutasun bat eh, hartzen dute, eta nik sare horretan guztian josten dela, ez? Ze berri honetan, e, Bartzelonatik ari gira hemen, e, idurrezki zabetan lorea girrerekin, e, lorea badakigu e, independentziaren aldekoak e, aktibatuak direla eta bizirik daudela eta egunero eh, gai honetan buru beharri. Aldiz azken egunetan entzun dugu e, orain arte hotz edo baita ere kontra ziren batzuk ere orain aldeko jarrerara urratxe egin dutela. Eta hori bai dala benetako mugimendu azkarba sortu egitekela independentziaran, Bai, bai, bai. E, hain zuzen, e, hori xe ipatu nahi nuen, eidurrek esan duenaren aritik, ez da, e, aktibazio hori nola ematen da, eta ondo azaldu du, eta hor, e, honekin lotuta, galdetzen dira honekin lotuta, e, kontestu zehatzaren garrantzia, ezta? da, e, edo nork izan litzazken e, ideologia edo ideia politikoak, edo bere etorkizuna, edo bere oraina nola irudikatzen duen, edo bere kolektiboarena edo herriarena horrez gaindi e, azken urtetan eta bereziki e, ja, modu nabarmen eta krudel eta bortxeaz beteriko batean atzo ikusi genuen, nolabait, e, demagun, mende bat behar izan baldin badugu e, hainbat eskubide lortzeko, esango dugu Europa demokratiko honetan, nola dan e, biltzekoa, adieraztekoa, iritzia ematekoa, manifestatzekoa, bozka ematekoa, ez? Gertatu da e, momentu konkretu batean eta hain justu atzoko irudia hori zen, horren irudik gorena esango dugu, e, nolabait horren ukoa, debekua, indarrez e, isiltzearena, e, indarrez erasotzearena, ba, orduan baldintza hoietan, eskubide unibertsal, unibertsal guretzako bederen badiren hoietan, e, erresistentzia ezinbesteko baldintza bihurtzen da elkarbizitza demokratikoa funtzionatuko badu. Hora, mm. nolabait beste aldera pasatzen da zera, ez orduan uste dute kultura demokratikoaren parte dela erresistentzia hori. Eta uste dut hori ulertu dutela askok, naiz eta ez izan independentista, prozesutik kanpora egon, baina nolabait sentitu dutela, erresistitu behar dutela, ez? Eta ikusi ditugu gaur bertan... E, Twitterreko txioetan, bat edo beste bazen, e, nola, bozka paper bat agertze zen, idatzia, ez, bate jartze zuen, nien naiz independentista, nien hau prozesuaren alde, baina atzokoak ikusita, e, etorri nahi zona, bozka matera, eta ez ezkoa emate zuen, ez, da. Ez hau gertatu, oza, eskubideen alako ukazio muturreko bat, ba, seguraski pertsona hori etxean geratuko zen lasai, pentsatu ze, bueno, prozesu ez di joinora, edo ez du zer ikusi nerekin, edo ez dut interesik, edo, edo, edo kontra nago, eh? eh al, ala ere, bada jende kopuru haundi bat, e, prozesu honetan ez duela sinisten, eta ere gehiok kontra dagoena, nahi duguna segitu jarraitu Espainiari lotua, unionismoa deitzen diogun horri, eta bere alderri politikoak, mugimenduak ere badituenak, eta Espainiako estatuaren aterkia duena hor ere bada talde handi hori nola txartatzen duzu hemen hemen nun e... mugimendu guzti hontan saltza hontan horrek mugimendu hori bada mugimendu hori ere bai. Nun kokatzen da hemen? Bo, nik uste, eh, ez dakit, geruza diferenteak eh, egon, egon daitezkela, ez da? Eh, alde batetik, e, zan nahi bi, bi parametro edo e, agertzen zaizkigu e, orain edo hauzi honetan e, nola bait. batetik, e, loreak e, aipatzen zuen e, bezala, e, badago, e, nola bait, demokraziaren e, parametroa demokraziarena eta demokraziaren terminoetan eh, ulertzen ditugun eskubide eta bete behar e, eh, guzti hoiena. Ezta hiritartasun eh, jakin batena, herritartasun jakin batena. Eta jokaleku horretan e, nik uste dut e, atzo oso deseroso sentitu zirela beren, beren burua Espainiartzat duten asko. Eta hor aktibazio bat e, gertatu dela ez behar bada botoetan e, itzuli dena, ze atzo botoa ematea oso gauza e, komplikatua zen, eta hori ez dezagun aztu eta batez ere parte hartze e, e, kopuruak e, neurtzen ditugunean, ze guk e, ikusi, gendue, ikusi genuen, etzen bakarrik e, Poliziaren beldurra, zepentsa goizean goizetik ikusi ziren irudiak ikusita zenbat jende geraziteken etxean beldurturik, ba, hortik oso gaizkiatera e, zintezkelako, baizik eta alata guztiz milaka pertsonek egin zutela bozkalekuetara juteko alegina, baina etengabe e, jakeatzen zituztenez e, sistema informatikoak eta baitxaron aldiak ziren izugarrizkoak etzen eukan bermerik benetan ba, jakeatze, hau da, sistema informatikoa erasotzen zuten behin eta berriz e, Espainiako e, eh, inteligentziak eta eteten zuten. Orduan, etzenekien naiz eta sekulako e, eh, hilara egin benetan bozkatzeko e, aukera izango zenuen, ze benetan bermatu zutena izan zen bozketa garbia e, izatea nolako momentutan ez zuten esan e, arazoak ditugunez sartu masiboki eta ez ez kontrolatu zuten hori e, guztiz. Orduan, e, eh, etzen, etzen simplea e, eh, izan. Hau da, aktibazio bat e, egon ziteken, baina gero hori ez da itzuli bototan nere ustez. Baina bai jende bat ikusi dugu esaten, ni Espainiarra naiz, ez dut nahi independentziarik, baina hau ez da ja e, naziotasun kontu bat, daizik eta da demokrazia e, kontu bat. Baina gero egia da baita ere, eta Espainiako ezkerra, ezkerrari edo e, ezker unionistari asko gertatzen zaiona, olako egoeretan, e, eta hor sartzen gara beste geruzan, eta da naziotasun identitate geruzan. Hor, benetan ateratzen dela tripetan daukaguna, identitatearen eh, arazoa. Eta beti, e, nolabait, e, herritartasun edo naziotasun periferikoak ditugu hoi leporatzen zaigu eh, hori sentitzea, sentimentuen jokaleku horretan aritzea. Baina holakoetan eh, frogatzen dena da haiek haien jokalekua ere horixe dela eta are eta gotorrago eta are eta handiago, ez? Eta naiz eta demokraziarena ikusten duten e, bada parte bat nolabait etnizitate horrek gainditzen duena e, bere sensibilitate demokratikoa eta hori ere hor dago. Bukatzeko eskatuko dizuet lehen titulu arraskatu dizuet astapenan orain argazki baten oin eskatuko dizuet. O irudi bat buruan duzun irudi bat eta irudi hori oin bat nahiko nuke. Irudi bat bederen atzo ikusitako irudi bat eta eramango duzuena gaur Euskal Herrira hemen Bartzelonatik Lore Irre eta Idurrezke Zabela. Ba, nik eramango nuken argazkia da e, jendea bozkalekoetan e, saldoka, e, jendetza, egun osoan, egun osoan, orduak eta orduak eta orduak zai, e, pozik, tristurarik gabe, e, sominduta, e, minduta ere bai, baina pazientzia handi batekin, e, zibismo handi batekin, disiplina handi batekin eta konbentzimendu handi batekin. E, bueno, beste, beste leku batean daun jende bat, ez da? Idurre? Bo, eh, azken eh, astetan, asko erabili den eh, lelo batekin edo eh, jarriko nuke azpi oin hori, ez da? Eta litzateke noting por ez daukat beldurrik, ez? Ze uste dut, eh, oso ondo sentiment, loreak, eh, bat guztiz bat nator loreak esan duen horrekin guztiarekin, eta beldur modu bati e, aurre egitearen ondorio dela hori guztia e, lortzea. Mila esker, e, zabel horrega egirre, eta horrengo atarte, eta iritza julen.